для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Адзін за адным да трыбуны ішлі людзі з розных раёнаў і акруг. Яны нібы далучалі апейку да тых палёў, краёў, якіх ён не бачыў, але якія бачыць яму вельмі хацелася. Апейка пільна сустракаў кожнага новага прамоўцу. Яго ўвага была асабліва вострая таго, што ён не проста назіраў, што робіцца ў нязнаных краях, а ён шукаў і ён хацеў уведаць, што робіцца ў другіх, каб лепш зразумець сваё, тое, на чым столькі думалася і што яшчэ не ва ўсім было добра высветленае. Амаль з кожным прамоўцам шырылася шматгалосе вялікага жыцця. У гэтым шматгалосе было разам і святочныя паведамленні пра зробленае, пра тое, што бядняк і серадняк ужо асазналі карысць калектывізацыі і голае з гаркатою з болем трывога, што ў новых арцелях у мястэчку сядзяць галодныя без хлеба і бульбы, што ў батракі не атрымліваюць норму хлеба. За клопатам, што слаба ідзе змаганне з цемру, асабліва сярод жанчын, увайшло ў залу клопат пра тое, што цяжка распаўсюджваць трэцюю пазыку індустрыялізацыі. Селянін гаворыць: « Мы ўсё даём, даём, а ў нас нічога няма, Не бачыць бяда, што робіцца з вёскаю. Работніца з мазыра, чарнявая з тонкай доўгай шыі ў гімнасцёрцы, спачатку няёмка збіваючыся, а потым смялей шчыра падзялілася з крухаю. Трэба многа, трэба многа і старанна працаваць, а работніцы не могуць, бо няма сіл. Калі б нам далі магчымасць даставаць прадукты па таннай цане, казала яна, Малады з рашучым хударлявым тварам, усё точанае, рэзкае, з рашучым нелагодным голасам старшыня райвыканкама паставіў рубам пытанне: Чаму дасюль не спыняецца знішчэнне жывёлы, Пра якое многае гаварылі яшчэ два-тры гады назад сам дзелавіта дакладна выкрывае прычына першае дасюль не вырашана пытанне пра кармы жмыхі карняплоды гэтак далей было багата размоў гаварылі пісалі аднак канкрэтна у наших саўгасах і калгасах яно ўсё яшчэ не вырашана гэта пытанне А другая прычына гэта тое, што зараз пры аб'яднанні ў калектывы некаторыя сераднякі стараюцца збыць жывёлу, хочуць ліквідаваць сваю маёмасць, атрымаць грошы за яе і з гэтымі грашыма унесці пай. Нелагодным заклапочаным голасам не параіў, а патрабаваў. Трэба паставіць справу эканамічна, палітычна і тэхнічна так, каб жывёлы ў нашай краіне, у сельскай гаспадарцы, не памяншалася ні ў якім разе. У прамове гарачага баявога хандогі з аршанскай акругі апейкавую увагу зачапіла вестка, што жыхары аднаго раёна прынялі пастанову пра арганізацыю адзінай раённай камуны. Думаючы, якая гэта будзе камуна, апейка чуў, як хандогі на поўны голас заяўляў, што яны ў акрузе не могуць абслужыць гэты шпаркі рух калектывізацыі агранамічнымі сіламі і не маюць адкуль іх узяць перад намі стаіць другое пытанне па якім мы пакуль не маем ясных указанняў рыну хандогі далей без перадыху куды дзяваць наше кулацтва мы ведаем адно што кулацтва нельга пускаць у калгасы мы яго не пускаем але з другога боку як я ўжо казаў амаль што цэлы раён калектывізуецца галадзед павярнуўшы галаву да трыбуны упэўнена перабіў хандогі і параіў у на балоты высяляйце. А ў нас і балот свабодных няма, адразу з запалам адказаў хандогі, пазіраючы ўсё ў залу. Галадзед прамаўчаў, нахіліўся над сталом, стаў нешта запісваць. Значыць, нам трэба высяляць кулакоў, працягваў хандогі. Зараз жа для таго, каб мы маглі своечасова землю ўпарадкаваць гэту тэрыторыю, дзе ствараюцца калгасы, але запасных зямельных фондаў у нас няма. І ў той жа час пакідаць кулака сярод той тэрыторыі, дзе арганізуецца калгас, немэтазгодна высяляць кулакоў на паасобныя пасёлкі. Гэта значыць аб'ектыўна з неарганізаваных кулакоў насаджваць арганізаваныя контррэвалюцыйныя арганізацыі. Мы не можам на гэта пайсці. Так што ў такім важным пытанні мы павінны мець ясныя указанні. Калі чарвякоў аб'явіў, што слова мае таварыш карась, Аніся першы момант не поверыла, што гэта ёй. Яна недаверліва зірнула да апейкі і толькі калі ён вачыма паказаў у бок прэзідыума трэба ісці, захапалася папраўляць жакетик і вашкавата устала. Яна праціскалася к праходу нясмела збянтэжана, але між радоў пайшла ўжо здавалася цвёрда упэўнена. Калі яна стала за трыбуну, то яе мала было і відаць. Апейка нібы ўпершыню ўбачыў, якая ж яна дробная, нявідная і маленькая. Яна, здалося, доўга маўчала. Не ведала, з чаго пачаць, не магла супакоіцца падрыхтаваную паперку Анісе не даставала, згубіла ці забылася пра яе, апейка не зводзіў воч з яе, хваляваўся сам, хацеў падбадзёрыць, памагчы. Анісе, шукаючы, пабегла вачыма па зале і знайшла яго. Ён падбадзёрліва кіўнуў ёй смялей. Яна дарвала позірк і пачала гаварыць без паперкі. Цяпер от таварышы рабочыя кажуць, што, У іх няма добрых кватэр. І польтаў не хапае, то таго няма, то гэтага няма. І это ўсё ад таго, што наша сельская гаспадарка слабая. От першая наша задача, што падняць сельскую гаспадарку, зрабіць калектывізацыю. Анісся гаварыла раздумліва, нібы разважала ў голас. Трэба, чтобы рабочыя звярнулі ўвагу на сяло, на калектывізацыю, падумала яна у голас. Разважліва стала развіваць думку. Бо калі мы пастроім сталоўкі, як тут казалі, а там не будзе мяса ці хлеба, то сталоўка будзе стаяць, у ёй не будзе чаго абедаць. Калі мы пастроім добрыя дамы ў горадзе, то там таксама трэба будзе, што было што есці. От я думаю, што мы павінны асабліва падумаць, што падняць сельскую гаспадарку. Аніся помаўчала і дадала разумна. А без падняцця прамысловасці мы яе, канешне, не паднімем. Апейка з месца радасна кіўнуў ёй, думкую пахваліў малайчына. Аніся зноў трохі помаўчала, не шукала ўжо вачыма апейку, глядзела кудысьці над радамі і разважала сама з сабою. Вось я тут чула, як товарыш галадзед дакладваў што вялікі здвіг е ў калектывізацыі у голасе анісе паявілася заўважыў апейка нешта новае і зусім не мяккае ну праўда багата арганізавалася калектываў я бачыла што таварыш галадзед е таму рады як рада і ўсё кіраўніцтва але справа не толькі ў колькасці усё цвярдзеў голас анісе але ў якасці калектываў Яна не той, што параіла, а наказала: Не трэба спяшыць, чтобы нарабіць іх вялікую колькасць. Апейка чуў, што зала уся прыціхла, гладзед у цішыні спакойна цвёрда заявіў Анісі: « Не, гэта не так. Яна, гледзячы ўсё ў залу, упэўнена, упарта павяла сваё. Дык вось трэба, чтоб калектывы былі добрыя чтобы люди не разбегаліся с коллективу. По зале пошло хвляванне. Вельмі мало у которых селах объясняется, что сяляне знали, что такое коллектив. Аніся здаецца до карала, судила, и чтоб яны ішлі у коллектив, захвотую, чтоб селянин темный сам бачыў, что такое коллектив и як ён яго выведе з бяды. Трэба добиваться, чтобы наши коллективы были добрые, чтоб коллектив не разлазіўся, чтобы ён другім паказваў добры прыклад. І вось тады калектывы будуць арганізоўвацца амаль што самі. Гладзет штосьці дзелавіта записываў. Анісся неспакойна перавязала в узялок хусткі, паправіла жакетик. Я хочу сказаць яшчэ пра ветеринараў, амаль тым жа тонам загаварыла Анісся. Папярэдні чалавек казаў пра это вельмі правільна, калі ў нас няма ветеринараў, то скаціна можа і захварэць і падохнуць, а па-другое мы самі можам захварэць ад скаціны. Папярэдні чалавек казаў, што багата кароў хварэе сухотамі. Я сама магу сказаць, што ў нашым саўгасе каровы захварэлі сухотамі, дык іх узялі на лячэнне. А хто знае, што ў сялён каровы несухотныя. А цераз малако хвароба можа перадацца ўсім, трэба яшчэ паглядзець на сялянак, бо ўсе прадукты ідуць цераз іх руки цераз руки жанок наша сялянка цёмная яна яшчэ мала знае як правільна карову падаіць як правільна свінню выкарміць куды яе можна куды няможна пушчаць таму свіня ў сяле ёсць тое што не трэба у ёй заводзяцца трыхіна і это ўсё ідзе рабочым і рабочы не знае што есть свініну з трыхінаю трэба каб сялянка была на граматнай і культурную. І от я яшчэ сказаць сваю думку хачу, што ў нас няма навучання па сельскай гаспадарцы. Вось у нас є пачатковая школа, потым семігодкі, розныя тэхнікумы, а такой асаблівай навукі па сельскай гаспадарцы для тых, хто робіць няма. І трэба было б адчыніць такія школы, чтобы сяляне калгоснікі вучыліся. Бо раней яны вучыцца не маглі, а вучыцца трэба і нам. Яна сышла расчырванелая, усё яшчэ поўнае хваляванне. Ужо за яе спіною стаў чарвякоў, аб'явіў, што ранішняе пасяджэнне закончылася. Апейка стаў чакаць анісе ў праходзе, і яна падышла да яго. Ой, мабуць, нагаварыла я, зіркнула Аніся на яго ледзь пайшлі. Апейка супакоіў. Ну, у цэлым добра нагаварыла, толкова. Як пабачыла, сколькі глядзіць народу, дык сэрца бы зайшлося. Забула ўсё. У вачах Анісі былі перажыты страх і радасць. Не помню, як і пачала. А потым якась смялей стала. Да таго смялей, што нават са старшынёй са ў наркому спрэчку ўступіла подхапіў яе апейка. Ды хіба ж я хацела. У вестыбюлі іх чакаў башлыкоў. Анісі яму павінавацілася, Мабыць, чаго нагаварыла. Башлыкова адвёў вочы. Не асобныя думкі былі правільныя, але тое, што вы па сутнасці выказаліся супраць нашых тэмпаў, вядома, падтрымаць нельга. Ну вось, я ж казала, сказала Аніся. Слухаючы вас можна было падумаць, башлыкоў зірнуў на апейку, нібы чакаў згоды, што у нас няма растлумачальнай работы, што мы не турбуемся пра якасць калгасаў. Я казала, не трэба было мне паручаць гаварыць. Адна рэч, нібы не чуў башлыкоў, выступленне дома сярод сваіх, дзе ўсім вядома сапраўднае становішча, а другое на сесіі дзе же ты ўжо выступаешь ад імя района перед рэспублікай гэта не маленькая розніница у прынцыпе трэба было гаварыць тое что падрыхтавана абмеркавана раней а по-моему яна и так сказала толкова заступіўся за нісю апейка аніся шчыра прызналася башлукову о я як выйшла усё забыла усё пайшло іначай Башлыкоў прамаўчаў ёй уважліва ўгледзеў усё апейку, А тут відаць Іван Анісімавіч даў накірунак, прамовіў ён. Вельмі знаёмыя некаторыя думкі, некаторыя ўстаноўкі. Ну гэта ты дарэмна нахмурыўся апейка і на выступленне дарэмна нападаеш выступленне Анісі разумнае і з фактычнага боку і з палітычнага з націскам сказаў ён апошняе слово. За абедзеным сталом Анісся то знарок смяялася, то шчыра трывожылася, нагаварыла. Добра, што башлукова пазвалі знаёмы, ён абедаў за другім сталом. Апейка вясёлымі жартамі падвяельваў чулага прамоўцу, да і сяброўка яе памагала: « Ну, калі б і не так нешта сказала, ёсць бедаваць чаго, толькі таго і гора. Анісе давялося яшчэ пачырванець пад самы канец вячэрняга паседжання, калі дакладчык выйшаў да трыбуны з заключным словам. Некаторыя таварышы, выступаўшыя сёння ў спрэчках, казаў галадзет. Пры цэлым шэрагу правільных з іх боку за ўвагу сваіх прамовах дапусцілі шэраг прынцыповых памылак. Кое-хто з выступаўшых прамоўцаў спрабаваў так паставіць пытанне, што трэба наперад адбудаваць сельскую гаспадарку, а тады будзе лепш развіваць і прамысловасць. Вось адна сялянка сёння тут казала, што калі мы пабудуем спачатку сельскую гаспадарку, то ў нас будзе мяса і маслы гэтак далей, што мы зможам гэтыя прадукты вывозіць за межы, атрымоўваць грошы, за якія можна будаваць добрыя кватэры і гэтак далей. Такая пастаноўка пытання прынцыпова няправільная. Камуністычная партыя зусім выразна і правільна паставіла пытанне, што толькі на базе высокай тэхнікі і культуры, На базе машынізацыі сельскай гаспадаркі можна мець сапраўдны яе ўздым. Ну вось я знала, ціха прамовіла Ася. Апейка націснуў ёй руку супакояў. У думках запярэчыў галадзеду, Дык хіба ж яна супраць гэтага выступала. Яна казала, што для таго, каб хутка расла прамысловасць, трэба, каб і сельская гаспадарка не была ў заняпадзе. Добра вялася, Яна ж правільна казала, падумаў апейка. Таварышы, трэба мець на ўвазе, вучыў галадзет, што нават і так званай прыжырнай сельскай гаспадарцы пры шырока разгорнутай лёгкай прамысловасці, калі ў нас не будзе буйной машыннай індустрыі, мы рызыкуем ператварыцца ў добрую калонію індустрыальных дзяржаў. У гэтым вось і асноўнае пытанне. З большасці спрэчак, якія праходзілі па майму дакладу, заканчваў галадзет, Відаць, што калектывізацыя сельскай гаспадаркі БССР знаходзіцца ўжо на такой ступені, калі пры ўсіх спробах кулака дэарганізаваць беднату серадняка, які імкнуцца ў калектыў, мы бачым, што ўжо самі беднякі, самі сераднякі пачынаюць агітаваць друг друга, за калектывізацыю. Мы чулі з гэтай трыбуны, што іменна самі сяляне і сялянкі кажуць, што калектывізацыя гэта адзіны шлях уздыму сельскай гаспадаркі БСР. І вось іменна ўлічваючы гэта я і паставіў у сваім дакладзе пытанні рабром аб тым, каб да канца 1930 года удзесяцярыць колькасць калгасаў і плошчу пад імі. Гэтая задача цяжкая, але мы павінны яе, не толькі паставіць, мы павінны яе вырашыць, Чаго б гэта нам не каштавала. Усе дні былі запоўнены пасяджэннямі. Пасяджэнні былі раніцай, пасяджэнні былі ўвечары. На ранішні спяшаліся ледзь развідняла, з вячэжніх прыходзілі познім вечарам. Пасля дзённых клопатаў вячэрылі голасна доўга і доўга не маглі ўгаманіцца. Апейку да позняй ночы не спалася. У потімку, радкаватым ад святла з вуліцы, яшчэ нібы сядзеў на сесіі. Ён успамінаў пачутае, абдумваў, ацэньваў выступленне меркаванні прамоўцаў. Асабліва ўважліва разбіраў ён у думках даклад аб калектывізацыі, з якім выступаў нарком земляробства рачыцкі. Чым больш у ціхім потімку ночы апейку ўдумваўся на ўсё, што чуў днём у дакладзе, тым больш мацнела дваістае ўражанне ад яго. Нарком рачыцкі даволі стрымана гаварыў пра поспехі і праўдзіва казаў пра цяжкасці, якія перашкаджаюць разгортаваць калгасы. Нядрэнна было б мець пару тысяч трактараў да вясны для падмацавання таго калгаснага руху, які мы маем, аднак спадзявацца на атрыманне ў бліжэйшыя гады той колькасці трактараў і машын, якія нам патрэбны, не прыходзіцца. Так казаў рачыцкі. Ён не таіў, што вельмі мала ёсць спецыялістаў для калгасаў. Разумна дадаў, што спецыялісты, якія патрэбны, павінны мець асаблівую падрыхтоўку для працы ў агромністых гаспадарках. Патрэба ў спецыялістах, сказаў ён, перавышае ранейшыя планавыя разлікі самае меншае ў 10 разоў. Гэтае пытанне нам вырашыць не пад сілу, адкрыта дакладваў рачыцкі. І на бліжэйшыя гады мы ў гэтых адносінах будзем мець вялікія цяжкасці. Услед за гэтым, сціскаючы рукамі край трыбуны, набычыўшыся амаль не варушачыся, рачыцкі абураўся. Ёсць спробы запужаць, што арганізацыйна і тэхнічна мы не будзем здольны абслужыць таго калгаснага руху, які маецца зараз і які нарастае ўсё з большай сілай і не сумеем гэты рух, прыстасаваць да нашай арганізацыйнай здольнасці, тэхнічную зброенасць і фінансавай магчымасці. Такія настроі, па-мойму, надта шкодныя, іх трэба з усёй рашучасцю, з усёй сілай выбіваць. Рачыцкі нібыта шчыра гаварыў. Мы маем шэраг выпадкаў, калі калгасны рук пераліваецца за межы ўплыву асобных звенняў савецкага апарату. Праходзіць часта безналежнага арганізацыйнага кіраўніцтва, савецкіх устаноў. Хто хто? Арачыцкі добра ведаў, што рух гэты не быў такі стыхійны і не пераліваўся сам сабою, і што на арганізацыю яго даводзілася нямала траціць сілы. Рачыцкі загадзя таксама аб'яўляў, што калгасам не атрымаў маць належнай тэхнікі і што грашовая дапамога будзе недастатковая. Наша галоўнейшая задача на бліжэйшы час гаварыў рачыцкі гэта мабілізаваць усе рэсурсы, якія маюцца ў самога сялянства і цалкам накіраваць іх на сацыялістычную рэканструкцыю сельскай гаспадарцы. І тады ў залі асабліва потым уночы, калі нанова перабіраў усё, тачыла апейку трывожная. І спецыялістаў для калгасаў амаль няма, і тэхнікі мала, а быццам грэх лічыцца з гэтым. Адно імкненне над усім, абы хутчэй, пабольш сабраць. Нявесела было на душы, Каляпейка згадваў, як Рачыцкі зазначыўшы, што частка калгасаў засмечана кулацка-непманаўскім элементам, заявіў, што нібыта праз гэта калгасы ўхіляюцца ад здачы лішкаў прадуктаў і сыравіны, не выконваюць дагавораў па кантрактацыі. Таксама Рачыцкі заяўляў, што трэба весці рашучую барацьбу з такімі лжэкалгасамі, тымі калгасамі, якім думалася апейку можа найбольш патрэбна цярплівая ўвага, і разумная дапамога. Ці яму наркому земляробства не было вядома, што гэтыя ілжэ калгасы часта не выконвалі дагавароў таму, што ледзь станавіліся на ногі. Багата думаў апейка пра тое, што казалі сёння. Thank you. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук